Генетичната аномалия, независимо колкото е сериозна, не е присъда и Куни Рози Сибърн, малко момиченце с синдром на Даун от Британия, е истинско доказателство. Нейната магнетична усмивка радва приятели, семейство и близки, точно благодарение на своята очарователна усмивка Кони сключила два модни договора. Когато разказах в агенцията за нейния синдром, никой дори не повдигна и вежда разказва майката на момичето. На нея много и кратко харесва да се снима. Тя следва точно и послушно указанията на фотографа и искрено се забавлява от това, Кони се родила на 7 месеца, недоносена, а диагнозата и кратко била поставена след само две седмици. Имаме приятели, чието деца също страдат от синдром на Даун и не са изпитали нищо освен най-положителни неща от тези маничета. Майката на малката чаровница има важна социална мисия. Тя общува с родители, които са научили горчивата истина за децата си и са зашеметени от тази новина, много хора погребват живота си, когато чуят нещо такова. Но аз се опитвам да им обясня, че те ще получат само помощ и подкрепа, а това, че нейната дъщеря е модел е истинско вдъхновение.